Txominder, segunan. Egunan. Ara, berazuk eh, musika sari hauetan, eh, gazten saria edo eskuratu duzu, doni ban eloitzuneko herriko etxean, Eusko ikaskuntzarekin batera egin den banaketan. Egia da Benito Lertxundirekin batera, Benito Lertxundik eh, bide luzeagoa du eta baina hala ere zuk kondatu dutenaren arabera esperientzia baduzu hala ere musika munduan. Erranen dugu bereziki gaur egun txalapartari esker ezaguna zirela? bai hori esango nuke, baina, no esan, dabilizki gaztetik izan daukera aukera talde askotan ibiltzea eta mundu ezberdin batzuk deskubritzea, beraz, uh, txalaparta da bai da nire hildo eh, nagusia, eta horren bi, fin, txalaparta da instrumentu bat da niretzat da filosofia bat, eh, bizia ulertzeko eta nola partekatu, nola bestearekin bizia, beraz, Honek nahu helikatu, baina gero estiloetan bai tekla jotzen dut, adibaz sibe gero abeslari izan zen ere eh, tributo batean, Jose Ripley, graz, multi-instrumentista bezala bat eh, orkestena haute, bo nahizetan eretzat gehiago txala partaria nahizen. Eta egia esan bai, bo tal, hainbat talde izan dut, eta esaten duena ba, Marina Berretz, eh, Tom Hospital eta Maider Martino eta Iruka sari bat, pixkat, eh, ba, asko da eta bai, merezia hondia dute eta langilea hondiak dira ere eta asko ekarri dute ere musikan. Ni gehiago izan dena da piskat zenbat taletan ibili nahi zen, zenbat mundu ezberdinekin eta nola piskat horreka bat atxeman dudan guzti horretan. Eta bai, Txikitatik hasi zira musika munduan, eh, kontserbatorioan zinen, nola hasi duzu musikaren ibilbidea? Az, urguinan, nire amatxi organo jola zen, hori, eta bat ginduen eh, elkarte bat, adiskideak, eta hor piano kursuak hartu dituen, amala urte arte, eta bat zen hori, gai ikastolan, ikastolan, donimaneko ikastolan, gara horretan, kantu asko egiten gintuen, sibilutarrak, denetarik, beraz, ja, kantuz, elizan bertan ere, apaiz mutilintzen, Hor, hola nuen musika eta kontserbatoria ez bortzaz. Urte bat egin nuen doni banelo izunan. Baina hasi dituen txalaparta hasi manuan abosturterekin eta ya, kasik eskola guztiak inituen eta bereziki eh, bikote hon batekin, eh, tipia, nire maizu Eh, aipatu duzu beraz filosofia bat eh, dela txalaparta. Zer erran nahi duzu horrekin bizitzeko filosofia bat dela? Be, ba, txala da instrumentu bakarra munduan eh, binaka jotzen dena. Beraz, eh, da nola binaka sonarazi instrumentu bat, sain du beste harri toki hau bat zaiola, toki hartu bat da ere, eta horreka, or, horreka eta ikiz bezala, horreka da hitz bat garrantzitsua txala baina. Beraz, da nola partekatu bizia beste batekin, isiltasuna ere oso garrantzitsua da, irugarren pertsona hori jainkoa bezala esatea aldela, hartzek dion bezala, baina horren bidez, nola utzi tokiaz eta desadostasun desa asko izatean dira txala aparta jotzean, ez ulertze batzuk, beraz da filosofia bat, ez dut aipatu ere eh, baina bo, demorarik ez edo, baina arte martziala pratikatzen dut, kenpokai, eta maizuari nahi dut ere, <laughs> horreak eman, eh, ibiztariz, ez piskat berreina da, uste dugu borroka egiten ari garela egiten, edo gauzak apurtu, edo moztu dena eta biurritu, baina azkenan egiten dugu, da pertsona eraiki, pertsona sendo bat, besteekin ongi lan egiteko, baina ikusten duguna borroka dena, ez da bat ere borroka, txalaparta mezela ikusten dugu musika instrumentu bat, baina ez da bizia ikasteko instrumentu bat horregatik, kasi dut ere asko aurrekin hori egitea, aurtsikiak, elbarrituak, autismoa dutenak, eta azkenean elkarrizketa bat itan unzuekin bi makil hartuta eta voilà, egin txakun txakun eta zetoki usten duzu be, bestari. Horratik da filosofia bat. Nola... Transmititzen da eta hartzen da. Hori da. Eman, hartu eta hori da. Tori uke, japonian, Baina hori da, hartu eman eta eta gozatu bereziki. Eta horratik maitut bat batezkoa, improvisazioa txalapartan, zeda orain joko dugun gauz bat izanen da zer garen orain hori da, ez da deusidatzean erantzat nahiz eta idazten dugun gaur egun gauza batzuk eh, txalapartan baina gehiago da filosofia bat eh, horren aldetik Zamat txalaparta dituzu? Zer da txalaparta bat? Egur puska, zoma bat dituzu? Ah, zomba tol! Bof, baitut pixkat ezkerreskoen, baitut eh, laupabost hol txiki, baitut nire hol bat, nire adena, eta hol batek historia ukaitea da garrantzitsuena, hol hori usurbiletik eta zen. Eta gaur egun, uh, jo dugun, eh, tablo izan hori, uh, eh, jesu sartzerena zen. Hula, zenbat ez da hain garrantzitsua. Makilak garrantzitsua guak dira ere. Egia? Boa, beskat, txiste bat txalaparta munduan, e, iristen numaiten jotzeko eta beste bat esaten du besteri, bai makilak, ez ez ditut. Ba. Ola kantitatea ez da bat ere garrantzitsua da, kalitatea, historia horarena, eta zenbat soinu ezberdin dituen, eta hori da. Hori gehiago. Eta momentuan noiz jotzen dugun, eta zer gaitia hori da azkenean. Eh, talde ezberdinetan ah, ari zira, ari zan ah, zira, gozatzen duzu? Talde anitzak izanik, desberdinak izanik? Bai, behaz ba, gozatu, bai egia esan, muskamunua meditugu estresa momentu batzuk, eta momentu batean egia talde gehiagi bainetu eraz, eta emateko uh, inbertsio bat talde batean ba, ba, denbora da eta bain bai, zu lau bost talde hasten da gehiegi izaten. Baina hori da antolakuntza bat, baina oso ago naiz beraz siberrut, siberua lagun talde bat da eta segitzen duena oraindik eh, kontent, mairu taldea oso ba, asko zahroago ere nola esan tradizioa eta instrumentuak eta bereziki amart lagun gira eta mundu ezberdinetakoak eta pixkat ba, elkarrekin gira berbidean badakigu zer nahi dugun hamar izatea uh, oso zaila da Bairu hori, txaptrak, beraz tekno parta talde berri hori uh, atope ere kristal pertsonaiak badira eta adituak barnean katas uh, antolatzaileak oso, ba, romen eta karo uh, agurtzen ditut hor bide batez eta basabi, getxon, musika klasikoak egiten dutenak txalaparta arrizkoarekin. beste mundu bat da, baina kaso asko ikasten ditut, eta muska klasiko asko maite dut, eta hori dugu kompozitore osoan bat inigo, eta ba, arro nahiz, uh, eh, bengoz, ni txalaparta izan ki, nik eh, asko maite dut ez idaztea txalaparta didez, hor adidez idatziak dira parteak, baina maite dut nola klasiko batek ematen dion uh, tokia arrizko txalaparta, adibidez, hola. Ora, oso konten naiz, eh, agian aztu ditut batzuk, bai, bo, bere bikotak txalapartan, Kimu txalaparta, Sergio, hor, ja, eh, zazpi sortzi urteari garela, mundu askotan, partikatzen du gauz asko, eta hori, eta ba, hor, Bixente ere, ari gira, pixkat, ba, burbur daitzen gira, atxeman dugu izen berria, burburilak bezala, eta, ba, pixkat denekin, mait, ni txalaparta maitut eh, denekin jotzen, edo zeinekin, partekatu, baitut olako, eh, bikote zehatz batzukola baina... Ba. Eta mm, pentsatzen dut, eh, inspirazio gisa ere, musika arrunt desberdinak entzuten dituzula? Habe, hori bai, me denetarik hor uh, azken anekdota joan den igandean, bai honan bazten baztren Eta Chicagoko hiru pertsona gai bi frantxez, bo, improvisazio total, baina osoan zen eta bateri joalearekin, pigme musika zaritu. Pigmeak eta bera unartua izan zen tribu batean, beraz hori horako antropologia musika ba, mundu guzia edo zein fe, elektronika, pigme eh, dena, den dena entzuten dut eta likatzen ez guztiaz. Lehen aipatu duzu, baina salatua ziguten arte martzialak ere egiten zenituela. Zer ekartzen dizu horrek? Plus bat, beste zerbait, lotura bada? Ba, plus bat baino gehiago, esatu dien negoziari, ez banuen eh, kempokai eh, eh, arte martial hori ezagutu, ez nintzen hori izango musika egiten ari. Psikologiko ke, talde ezberdinekin aritzea eta pertsonalitate ezberdinekin aritzea, egoa jautsi behar da, diakimak da entzuten eta tokia hartzen, eta dien negoziari eh, gomendatzen dut arte martiala pratikatzea, nire kasuan da kempokai, uh, irakasle oso oso onak ditugu. Giltzak ematen dizkizute, oza da, pertsona horrekatu euh, orekatu bat zateko gizartean, eritasunen aurka, begiratzea jende aurkaan eta asegurantza ukaiteko. Gero, esaten nuen, beste eh, hor, filosofia bada txala parta, me arte martziala bezala ez gu, ez gu borroka elikatzen, da borrokaren bidez pixkat sendotzen gira, baina ez da bat ere hori helburua. Piskat txalaparta bestara, ez da musika eta performantzia nirentzat daiago bestea ulertzea eta razoratik, ni arte marziala fizikoki bi edo irualiz hastean ordu bat erdi tatami baten gainean hori guztia ustu, barneratu eta kanpora eraman gero. Ateratzen zira kurtsuotik, oso sendo eta hori da, garantitxuena Mileskerra eh, txomin eta zorionak beraz. Ba, Mileskerra ganitza, ba, laxte garte.